Hello everyone! Hello comics people! Ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast Live. Uh, very special yung gabi na to kasi may biglaan kaming special, special, special guest. Tapos meron din akong very, very, very, very, very special co-host. Ayan. Si RH Kilantang ng uh, Hello. uh, mga alitaptap ng pulang buhangin and uh, Crimson Fireflies na sobra award-winning na comics Ayan, dapat nandito ka, RH, para ano, makapag-sign ka, eh, na bukas. Oo nga eh, gusto ko talaga eh, kaso di pwede. <laughs> Ay mamaya pag-usapan natin yung ano, isingit-singit natin yung comics mo. Tapos, special guest natin si Tarantadong Kalbo, Kevin. Alright. Welcome to Indie Comics Podcast once again. Ayan, sobrang special nitong araw na to na yung mga special din yung Zoom background namin. Ayan. So si TK yung may gawa ng ano, kung hindi niyo kilala, baka nasa ano kayo, nasa malayong lugar kayo, hindi nyo pa nababalitan. Si TK is Tarantadong Kalbo na very spe- uh, very sikat na comics na maka, nakaano na, alam ba? Ta- pangatlong libro mo na to, di ba? Yung ilalabas mo. Nakamute. Sa ano, sa StreamYard. Fourth. Pang-apat na. A ah, fourth. Grabe. Grabe, no? grabe. Kasi 2020 nagsimula, So first book, tapos 2021, second, 2022, third, tapos 2023. Bawat year may ano, may comics. Oh. Ayan. So bago tayo magkwentuhan about the about the yung bago mong libro na inaabangan natin, uh, share muna natin yung link nasa Indie Comics Podcast Facebook page um, para para mas maraming makanood. And shout out dito sa isang nanonood ngayon na so far. Ay, wala na pala. Zero na ulit. <laughs> Ayun. Um, okay. So, habang sinishare na habang sinishare namin yung uh, link ng Indie Comics Podcast. Teka. Share ko din. Um, mm merong Facebook page at merong YouTube channel ang Indie Comics Podcast. And meron din kaming uh, meron din kaming uh, Spotify and uh, iTunes account na mm-hmm. pwede nyong ma-check yung mga previous episodes. Nandun yung mga interviews. Hindi siya updated, yung YouTube yung pinaka-updated. Ayun. Okay, so usap, pag-usapan natin, TK, yung bago mong libro, Baby TK. Um, Baby. oo. Yeah. Let's talk about how it started and uh, paano siya na-conceptualize. Kasi si yung yung tarantadong kalbo, very political siya. Uh, sobrang tapos, political. Oo, <laughs> sobrang political. Ngayon, what made the shift dun sa BBTK naman? Ano, no? Biglang 360. <laughs> Biglang pambata. Hindi kasi dapat lalabas din ako ng ng TK Volume 4 this year. Mm-hmm. Kaso kausap ko si si Paolo, yung publisher ko. Mm-hmm. Medyo ano na din kasi na natagtag din ako dun sa sunod-sunod na every year ano no naglabas ako ng book na yun nga sabi mo very very political Mm-mm. nakakapagod din pala gumawa ng, oh. ng ganong libro na sunod-sunod so sabi ko ano muna time first muna pero Kaya, yung mga yung mga comics naman continue siya no, pero yung publishing ano muna, post muna doon sa Tarantadong Kalbo Book. Oo. Actually may may malalabas naman eh. May hmm. nagawa na akong mga strips na pwede nang i-compile. Kaso nga lang ano, uh, yun nga, medyo time push muna for the readers And for me as an author, kasi medyo nakakapagod kapag uh, palaging yun yung ano eh, Mm-hmm. Yung ano, binabasa. In what way ba? In what way ba siya nakakapagod? Well, alam naman, alam naman natin na yung political climate ngayon medyo. Oh. <laughs> Masalimuot. Masalimuot, di ba? Uh-huh. So, uh, hindi naman necessarily kailangan mag-stop sa pagsisiwalat ng mga gantong ano, ano mga issue. Pero dahil syempre tao lang, medyo nakakaumay din eh. Ah. Pagka palaging yun. Mm-hmm. And yung ano, yun, sabihin ko lang din pala, yung baby TK, actually, sinisingit ko din sa even before pa eh. Oh. Parang, ano muna, palette cleanser muna. Or oh. ano, tawag doon, pang-refresh muna. Oh. Baby muna yung topic natin. Tapos tsaka ulit ako babalik dun sa sa political sa, political satire. Uh, yung main, uh, main pero ano ah, for for me it wasn't really parang lumiko eh. Parang no dahil nga sabi mo nga na sinisingit mo siya. Parang para sa akin hindi naman talaga lumiko. Parang sa akin nga yun yung ano talaga ng TK eh. Yung Oo. parang yun yung flavor talaga ni ni ni TK. Yeah, parang, flavor. mm Oh, Parang ano eh, parang nakakaan lagi ng mga sentimentality, kumbaga. Salamat. Yung nostalgia, nostalgia oh, Nostalgia, yun, oh. yun, oh. Oh, um, tama naman yung tama tama si RH doon sa doon sa ano niya na flavor. Mm-hmm. Kasi ayoko yung parang oh ano ka lang eh, political cartoonist ka lang. Oo. Oh. Kumaga ayoko i-box yung sarili ko sa ganun. Mm-hmm. So merong parang kwento about yung kami ni Dara, yung asawa ko, ganun. Oo. Uh, 'Di ba? Na ano siya, para sa mixed bag, para sa mixed nuts. Hindi mo alam kung ano yung makukuha mo the next day, ganun. Oo. Yeah. Yeah, yeah. like it, I like it. Masaya nga eh. Mm. Shout out kay Christian Casita. Oy, si Lodi. Hehe. Lodi. <laughs> Shout out sa'yo. Ayun. So alam ko na naisisingit mo na nga siya. Eh. Alam, may, yung mga ibang libro mo nga nung first na TK books, di ba may mga nakasingit din na baby TK Oo, oh, meron. Meron. So, Pang... let's talk about doon sa content nitong baby TK na libro. Gaano siya kakapal compared doon sa mga nauna mong libro? Yung kapal niya, kapareho mm-hmm. siya ng book 2 tsaka book 3. Ano siya, mm-hmm. 208 pages. Sinet na namin yun ni ni Paolo of Comic at mm-hmm. Night. Every every release, ganun siya kakapal. Kailangan yun yung mahit na target. uh mm. Actually, ano, ikukwento ko lang. <laughs> Medyo mahirap pala sang punuin, no? yung 208 pages. Kaya hmm. napansin nyo yung sa page. <laughs> yung sa page ko sa sa Tarantadong Kalbo, di ba napansin nyo? As in, puro yun lang yung nilalabas ko mm-hmm. na na output Puro Oo. baby TK. Actually, mm. ano yun, ongoing yun. <laughs> Work in progress. Yung, <laughs> Naghahabol. Yung- Anong naghahabol? <laughs> yung baby TK na book, dapat lalabas siya ng Philippine Book Festival. PBF, PBF. ba? Oo. Yes. Oh, Ah. nabalitaan ko nga yan eh na ano, hindi umabot. Akala Hindi ko yung umabot. ang sabi akala ko yung hindi umabot dahil hindi umabot sa printing, yung pala naghahabol ka pa ng mga pages. Tigas <laughs> ng ulo ko. Kasi akala namin nung nung napag napagdesisyon na namin na oh sige gawa tayo ng for this year ano muna baby TK. Ah uh, akala ko ang dami ng material for it kasi hmm. 'di ba nga nung book 1 pa lang nandoon na yung may mga singit-singit na. So hmm. parang inisip ko oo enough na yun pwede nang gawin. <laughs> yun pala Kalahati pa lang. <laughs> Hindi mo na-anticipate, no? Na ganun pala Hindi ko na-anticipate. Ayoko namang madaliin na, be, sige ko ano na lang yung kung ano na lang yung nagawa, yun na lang yung Oo. ilabas. Siyempre, gusto ko, pag naglabas ako ng libro, hindi sa cash grab na... Mm-mm. Eh kasi kailangan tumiming sa event eh. Gusto ko pag pagka binasa to ng reader, worth the price siya talaga. Mm-hmm. Tama, yeah. tama. Ayun, 'di ba? RH, kay RH ang kapal eh. Kaya nga. Eh. worth the price <laughs> talaga. Talagang ano yung kay RH, pinuno niya ng National detalye puro Book Award. Oh. Yes. Oh. <laughs> Nagbarong pa yan para dun sa event. Barong pa, minsan lang magbarong pa <laughs> eh. Ayun no. Oh. So ito yung ano, ito yung how to order ng BBTK book. So pwedeng so bukas magsisimula ay bukas na ba? September 14. Bukas mag-ingress kami mag ingress kami ng yun. Oo. Ayun, so September 14 to 17, Manila International Book Fair sa SMX MOA. Pwede kayong bumili doon. Tapos Hello. magpasign na rin kayo ng libro. Yan. Tama. Sa inyo kay TK. Kasi, syempre, iba yung ino-order nyo online eh iba yung nakikita nyo yung creator na ano, pipirma oh. talaga nung nung gawa. Gawa. Oh. Mm-hmm. Ayan. So baby TK. So i- ano ba to ano um yung yung mga content ba nito may naulit from those pre ano yung mga first three books o all original yung mga nandito sa BBTK May sinama nito? sinama din namin yung yung nandun sa book 1, book 2, tsaka book 3 kasi alam ko pag collector ano yun eh, completist. Gusto nila lahat ng nagawa mm. nasa isang volume. Oo. So ano talaga siya? Wala siyang filler. Mm-mm. Ayos. Pa-shout out daw Idol TK watching from Iloilo. Yun no. Ang layo oh. <laughs> Espinosa Medel. Mm-mm. Hello. Hello. Hel- hello, hello sa Iloilo. Hello, oh, hello sa Iloilo. Ayun. So Baby TK Book. Ayan. So ano yung mga nabanggit mo kanina TK, yung challenges mo ay akala mo enough na yung material for the book. Tapos Oo. hindi pa pala. So araw-araw kong gumawa ng content. Araw-araw yun. Na... Tapos ano yun ah, parang nga siyang live eh. Kasi once natapos ko yung page, post na yun. Mm-hmm. Tapos ipapasok ko na siya dun sa <laughs> sa InDesign, dun sa sa manuscript. So mm-hmm. yun yung binubuno ko parang dalawang buwan ko yata yung binuno. Oo. Buti na lang, buti na lang hindi mahirap gumawa ng ng strip for for this one Mm-mm. as compared dun sa sa book 3 kasi book 3 na, medyo nahirapan din kami nun in a sense Mm-mm. na medyo depressing kasi yun eh. mm No? Yung after the elections. Oo, so ito naman masaya masarap gawin yung yung yung mga strips kasi talagang nakalista na yung mga ano, yung mga topics. Mm-mm. And ang dami, actually hindi nga sa kumasa eh. So baka may volume 2. <laughs> wow. Abangan hindi natin 'yan. Uh-huh. Take Pero syempre, ito muna, two. dito muna tayo sa book, sa volume Mm-hmm. Oh, volume 1 muna pero ayun, sobrang ano kaya, sobrang exciting at uh, ang daming nakaka-relate nung doon sa mga pinopost mo. Meron akong mga ka-age ba, ka-age? Oo. Oh, na, nababasa ko eh. Tapos sabi ko, ganyan din yung kinikwento sa akin ni Tito. hindi, <laughs> hindi, Tito, ah. hindi. hindi. Tito, ah? Uh, nakarelate din ako. Uh, na, nakarelate din ako. <clears throat> Ayun. Um, may mag, nagpapa-shoutout ulit. VR Milan. VR Milan. Shout Hello. Out Idol Eds. Hello. Oy, kilala ko yan. <laughs> <laughs> Tapos si Alan Lecano ng Ayun, uh, oh, Kapitan, Kapitan Tambay. Tambay. Oh. Yeah. Nandun rin sa MIBF oh, yeah. yan. Kita-kits doon. Mga pahabol. Mga ano, fellow batang 90s. Mm. No, batang 90s. Eh. Si RH, ano? <laughs> Hindi ako. Uh, magkakabatch tayo halos eh. Konting-konting difference lang. Ano, pwede na mag Mm. Kasi nung 90s, ano ako eh, grade school ako noon, grade school sige, sige na lang. <laughs> Sabi ni Christian Casita, sino pong mga idol nyo na Pinoy comics artists sa ngayon? Eh, si RH na, di ba? Yes. Napaka-detail niyan. Grabe. Oo, oh, grabe yung, kasi kami yung, kinuku- ikukwento ko lang, kami yung nag, ang tawag doon RH, yung nag-testing nung, ah, nag-read through kami nung book. Oh, no, nag-read. Ay, oo. Oh, grabe oh, yun. Na. Epic yun, Napaka epic, ano eh. pala noon, napaka-intense epic. ng story. Ah, nakwento ni R. Na deserve. Uh, hindi nakwento. Mm, Kaya deserve na deserve oh. talaga niya yung ano, yung oh. National Book Award. First yeah. first time ko yon na ang merong mga talented na artists na nagbasa ng ano ng live. Na parang oh, iba yung feeling eh. Oo. Oh. Andun din si Sir J, di ba? Nagbasa rin siya oh. nung time. Oo, oh, bigatin. Si Sir Ay, J dapat, din hindi niyo ako in-invite para na at least nanood din ako. <laughs> Baka mag-iba yung tono ng ano, Mel. Eh. Oh, biglang may bumabanat, biglang may bumabanat ng mga one-liner. oh. Oh, or ang galing, ang galing, sobra, sobra, sobrang uh, kakaiba. mm Siyempre si Sir Paul din yung ano na yun eh, institution na yun. Oh, si, si Sir, Sir Manix. Mm-hmm. Yeah. Sino pa ba? Ito si Ayun, TK, yung big oh. Si TK ito, idol ko din to. Alam niyo kung bakit? Sa, sa bakit? bakit? Ko, bakit? Oh, sige, idol sige. to si secret lang ba yan? O... Oh. oh, hindi, hindi secret to. Lagi ko to sinasabi everywhere I go sa mga workshops. Ay, sige, oh. sige. Uy, grabe. Kasi, oh, kasi, tama, tinayo, yung climate noon, pagdating sa comics, sa industry, mm. minamaliit yung ano eh, yung, yung comics eh. Yung, yung pag sinabing, ano yan? Nagko-comics ka? Huwag yan, walang pera dyan, ano pa yan during the, uh, the 80s yan. Up to the 90s, ganun lagi ang tingin sa sa sa comics. Pag sinabing comics, dead end the career yan. Walang ano diyan, walang pera dyan. Pera diyan. Oo, ganun. Pambalot pero, lang ng tinapayan. Oh, pero during the 2000s, parang medyo nagbabago na, di ba? Pero... Oh, may mga... Oh, pero mga pa, indie wala. comic artists. Oh, medyo nag, nag, nag, meron ng resurgence na nangyayari sa Philippine comics industry. mm Pero you know, silent lang, parang mm uh, a deep river running lang siya. Oo. Pero So nagbabago na yung tingin kasi yung, yung younger generation kasi iba na yung tingin sa comics, hindi na yung parang corny, hindi na siya hindi na siya mababa. Hindi na mababa tingin ng ano eh, ng, ng younger generations. Nung dumating na si Stike, siya yung parang nag nag ano nag nag solidify nung generation na parang, eh, this is what comics can do. Kasi biruin mo, nakagawa siya ng movement. Hmm. Wala pang, wala pang gumagawa niyan sa, wala pang gumagawa niyan sa, sa, sa comics industry. Biruin mo, comics nakagawa ng movement. True. Yeah, Tapos true. award, award, the, ano pa yan, international award. Oh. Uh, sige, ah, sige mag, igbigay kayo na example na comics na sa Pilipinas na nakagawa ng movement. Kahit anong political, kahit nasa, poli, nasa ang political spectrum ka, hindi mo maitatanggi yun eh, kahit nasa kabila ka. Kahit yung kabila, hindi naman nakagawa ng ganun. May gumaya sila pero iisang tao lang yung <laughs> hindi nila nakuha yeah. yun. Feminist ba yan, Mel? Mm. <laughs> hindi ko, no, you cannot deny that fact na he changed the ano the setting na oy comics artist ka Mat- Siyempre, iba, mataas. Parang nakaka, nakaka-proud yun eh, na ako bilang comics artist, nakaka-proud na somebody did it mm-hmm. for us, di ba? Eh, oh. Pero, Tama. Yan, oh. oh. Tumindig, hmm. dami, oh. Tumindig. Mm-hmm. Sana, ano, hanggang, nakapun... Mm, sige. Hanggang ngayon, hindi, hindi, ko, hindi pa rin ako, ano tawag doon? Makapaniwala? Hmm, oo dun sa nangyari. Na grabe yung pre, grabe. Oo, pero so, deserve deserve na deserve mo naman yung ano recognition. Tapos yun nga natanong ko na to sa iyo dati na hindi mo rin naman inexpect na mangyayari to basta organically dumami lang talaga yung ano yung mga uh, gumawa. Ayun. Um shout out sa mga nanonood. Yan, na, na, ano na natin. Si Marco OG, hello, shout out sa iyo. Alan Le- Leicano, di ko maalala kung may nagawa ka ng pendong piece joke. Meron na. Grabe, grabe naman si Masab- Alan Lee. Dahil bakalbo si ano? Okay. Ganun. pendong piece. Okay lang yun. <laughs> Kasama yun nung ano eh, nung kabataan natin. Hmm, pendong piece. Mm-hmm. Yan. Si ano, Toto Ayun, oh. Madayag. No? Isang idol din. Nako sa mga industriya ng ano web comics sa Pilipinas. Oo. Yan isa pa yan si Sir Toto. Actually siya yung una kong pinuntahan nung hindi pa ako TK. First time kong nag-attend ng comics convention. convention. Mm-mm. Siya tsaka si RD. Mm-mm nung nabanggit nga nila sa akin na ano, eh, dumaan ka daw, pero nung time na yun wala ako, eh. hindi yata ako umaten nung nung event na yun. Hindi ko alam kung Comic-Con or Comic-Con eh, yung nung dumaan Indiket. ka daw. Ay, Indiket, oo. Indiket. Hindi, so hindi kita nakilala. Nung time na yun, black and white pa yung TK eh, yung Tarantado. Oo, black Calvo. and white pa. Mm, wala 2019. Mm. And then boom, 2020, pandemic, good luck to us all. <laughs> The rest is history. Sabi ni Toto, tanong, at one point in your life, nagkaroon ka ba ng buhok? Eh, laging kinotanong to yung mga ganitong <clears throat> Yes, nung ano. <laughs> baby. Actually, nung late elementary hanggang high school, Kimpi. Ay, dapat kasama rin yan doon sa BBTK, mga Backstreet Boys. Ibang, ano naman yun, ibang era naman yun. Parang teenage, t- teenage kalbo naman. Uh, Ay, hindi, na, hindi na siya TK. Teenage, teenage TK. Kim, tarantadong Kimpi. Oh. Tarantadong Kimpi. Parang Teenage Mutant Ninja Turtles, T, T, TK, ganun. Teenage TK. Tarantadong Kimpy. Oo, hmm, tarantadong Kimpy. <laughs> yeah. Actually, Grabe yung kaya... buhok ko straight eh. Oo. Oh. Bagsak talaga. Mm. Hanggang ngayon tumutubo pa rin sa eh. Kaso, Ayaw mo na? Kasi, ayaw ko. Hmm. <laughs> ayaw mo. Kimpi, ah, nung, nung ano din ako eh, nung high school, kasi Trunks, dahil kay Trunks, kaya Kimpi. Trunks sa Dragon Ball Z. Dragon Ball. Mas, uh, astig yung character na Trunks eh. Okay, so nasalugot na yung ano tanong ni Toto about uh, yung 1 million dollar question. Uh, <laughs> okay, so meron tayong question dito. Can you tell us about your new comic book and what inspired you to create it? bakit ka na-inspire na gumawa ng BBTK book? Ay, ah, o nga, nasagot mo na pala to kanina yung ano. Oh, medyo dahil... nasagot ko na. Pero oh. pwede naman nating i... Expound, sige. Uh, yung, medyo ano yung mic. <clears throat> so yung Baby BBTK, ano din siya eh, uh, parang love letter din sa mga kaedad ko na batang 90s. Pero in-include ko na din yung 80, medyo eh, ano, young ones tsaka young quote and quote young ones no <laughs> so mga 80s pwede, pwede pasok pa rin yan actually sa nung nagpo-post ako nung mga hmm. BBTK na comic strips ang dami talagang mga kahit boomers eh <laughs> nakaka-relate so, <laughs> nakaka-relate sila. Kasi hindi hindi naman ganoon kabilis magbago yung ano eh, yung mga laro, yung mga yung mga culture nung mga ano, pero may certain, ano lang siya eh, up to a certain time. Siguro, early to late 2000, 2000s. Mm-hmm. Tapos after that, hindi na nila naabutan yun. Medyo maswerte nga yung, yung era natin kasi analog naabutan natin. Tsaka yung transition to digital. Mm-hmm. So parang tayo yung nasa gitna. Oo. Yeah. No? Oo. Diba? Oo. Wala pa nung cellphone. Oo wala Medyo pa nung... meron ng sumulpot pero yung cellphone natin nun, yung Nokia na ano, 30. Malalaki. Alam mo ganun. Oo. Malalaki. High, high school ako nun eh, 5110 ah. yung may school, antena uh, pa. yung may antena. Snake, Snake Bantumi, Space Impact. Alam na alam. Mm-hmm. Yung Snake talagang paanuhan ka pa doon, pa, padamihan kayo ng ano. Pahabaan ng snake. Score. Pahaba. <laughs> Tapos may technique pa doon sa ano, may technique, technique pa doon sa Snake dapat ang pipindutin mo yung ano lang uh, ah, 3 saka 7 imbis na ano <laughs> imbis na up down left right kasi kapag yung up down left right mas mas mahirap i-control so ang pipindutin mo oo oh, ah, yung alam yung, na alam ah. Ba, Pasigzag yun, di ba? Oo, oh, pasigzag yun. Tapos may technique pa doon para pahabain yung snake. Dapat pag ganito siya, oh. Ganun, ganun yung technique ko noon eh. Basta, hindi niyo na maintindihan yan mga kids kasi puro TikTok generation na kayo. Eh, ayun. Mhm. Ito, may question dito. Daisy Nava. TK, childhood <laughs> jowa mo ba si Mrs.? Alam mo, yung tanong na yan, hindi ko yan sasagutin. Parang I leave it, ano, tawag doon. Isa siya, isa siya sa mga mystery na, ano, kayong bahalang, ano, <laughs> mag-decide. Kayo bahala kung... umanap. Oo. Oh, <laughs> oh, for... umanap. Para naman may konting ano, mystery. Hindi naman, para ano naman, di ba? Oh. Lahat ng detalye ko sa buhay, <laughs> alam niyo, Secret. Secretong malupit. Secret. Kapag bumili ako ng Baby TK book, sabi ni Eman, anong isasagot ko kapag tinanong ako ng anak ko anong meaning ng TK? Ah, mm. <laughs> mm. tarantadong kimpi. <laughs> Ah, uh, hindi. Ano yun? Kaya nga ginawa ko siyang acronym na eh, para mas safe. Mm. Yun din yung yun din yung naalala ko tuloy. Kaya mm. din kaya hmm. din ako gumawa ng <laughs> ng BBTK na book kasi nga isa sa reason yung mga bata gusto nilang talagang yung mga past books ko na volume 1, 2, 3, gusto nilang hawakan, gusto nilang buklatin. Pero syempre hindi sa pambata, di ba? Ang cute kasi ng mga drawing eh. <laughs> Oo, so, deceptively. Pati yung, oh, pati yung kulay eh. Oo. Oh. So ito na yung perfect na ano na na book for them. Mm. Sabi ni uh, Carlo Jose San Juan. Doc Carlo, hello. Shout out sa You know. Oh. Enjoy Hi, sa MIBF. Hi, Doc. Hello, Doc Carlo. <laughs> Yan, sa, si Aaron Felizmeño, nakatiming din ng live sa wakas. <laughs> Shout out sa'yo, Aaron. Hello, hello. Ano hello, lang to, Aaron. biglaan lang to. oh, biglaan lang Kanina to. Kanina lang para... ako tinanong ni, ni Mel eh. Oh, oh. ganito yung usapan eh, namin. Padala ako eh. Padala ako. Sabi ko kanina, Hello TK, kamusta ka na? Ano gawa mo? Sabi ko, tara ITP tayo. G. Ganun G. yung usapan namin. Diba? Ganun lang kabilis. Padalaw kanina dito sa pader eh. Oh. Uy! oh. <laughs> Happy, happy, happy Father's Day. Ganun ako kay ano, RH. Uh, ah, sabi ni eh, Eman, totoong kalbo daw. <laughs> Siyempre, hindi tayo fake news. Oh. Mm-hmm. Totoo. Totoo tayo ang dito. Daya. Sabi, ni, sabi ni Daisy Nava, ang daya. Hehe. Pero thank you sa notice. Mm. Secret, sikretong yeah. malupit, Secret hindi ko sasabihin, kahit uh, piliin. Kung nalaman nyo, kikiligin na lang kayong bigla. Oh, <laughs> totoong kilig. Yung TK, totoong kilig. uh, <laughs> ang galing mo ah. Ayan si ano, si uh, Kong nandito na. Sorry, late. Ayun. Hello, Kong. Ayun, oh. Dinig ba ako? Oh, dinig. Ah, oh, Congratulations, uh, alam mo na kung paano mag-troubleshoot ng audio. <laughs> Inayos ko na. Kasi every time na pumapasok to si Kong, ganito na lang siya. Eh. <laughs> Ganun lang yan palagi. Asan ah, na kayo? Ano pinag-uusapan nyo? Yung TK. ulit yan. Oh. Sabi ni Philbert Domingo, The hmm. Kid. Oh, yung TK, maraming suggestion dito. Oh, the Kid. Baby The Kid. Tama, no? <laughs> Oh, Baby the Kid. Magandang tanong yan. Christian Casita, may Magandang nakakaalam na po ba sa inyo kung sino yung gumawa ng page na nagpapaalalang patay na ang comics? Yan. ano to eh, Oh, Itong mystery, mystery din to. Parang yung tanong kanina kung ano eh, childhood love eh. Secret. Oh, secret. Isa din dito sa Ano kung, sino ba yung ano? Alam mo ko, alam mo kung sino yung ano, admin ng nag page na nagpapaalala na patay ng comics. Kasama ba dito? Sino yung options dito sa ating apat? Yan you know? uh, ah, wala. Ah. <laughs> dito ba sa ating apat? wala. wala. Walang gumagawa ng ganun dito. <clears throat> Lahat busy. Ayun. Oo. Walang, walang mano, walang may bakanting <laughs> oras. <laughs> okay. Ano yung plano mo TK na ano, halimbawa maging hit itong baby TK? Ano yung ano yung future plans mo? Ma- So, nabanggit mo kanina, parang gusto mo ring baka mayroong part 2. <laughs> Oo, may part 2 kasi nga hindi kasha. Mm-hmm. Sobrang dami. Yeah, Pero i-pacing natin yan, siyempre. Eh, kasi mm-hmm. mahirap naman kung sunod-sunod yung labas. Yung, mm-hmm. Ano. Oo. Ano yung ano? Ano yung process mo dito? Halimbawa na nauubusan ka ba ng idea? Sabi mo kasi kanina nakalista. Pero naubos ba, na-exhaust ba yung buong listahan mo para sa Hindi siya na-exhaust eh. Hindi. Ang problema ko ngayon, ano eh, oras. Mm. Oras. Katulad ngayon, mag-MIBF. Pero yung ideas ko, ang dami pa rin. Mm. So hindi ko siya hindi ko siya magagawan ng ng strip or artwork mm-hmm. kasi nga busy. Mm-hmm. So medyo frustrating siya sa akin kasi yung yung utak ko napupuno na sa nung kung ano-ano. <laughs> hindi lang sa hindi lang baby TK ah, pati yung political na ano kasi 'di ba ang dami nangyayari recently. Oo nga, ang dami sobra. Na nakaka-overwhelm nga eh. Um, so yung ano, yung mga suggestions naman ng mga nab- nagbabasa, may mga sinasama ka rin ba doon? Oo nga, ba't hindi ko naisip yun, mga ganun? May mga Meron, ganun. actually. May mga nagme-message sa akin na na mga news clippings ganun. Mm-hmm. Na minsan parang uy okay to ah, may naisip. Pero yung iba kasi ang weird din ng mga sinasuggest. Eh. so, <laughs> basta galing internet no. Oo. Tapos ano ikwento oh, anong story nung ano yung mga pinadalhan ka talaga ng mga yung soen, tawang-tawa ako doon eh. Ayun. <laughs> Pinadalhan, pinadalhan ka ng panty. Nagulat ako doon. <laughs> <laughs> Hindi kasi. Ikaw ba yung ano, asawa ni Marie? Araw-gabi walang panty? <laughs> Uy. Ay. Yung ano, so ginawa ko yung strip nung sa Soen. Ano yun, hmm. talagang core core memory ko yun. Kasi yung kapatid ko, hmm. palaging yun yung ginagawa niya every time makakakuha siya ng box ng panty. <laughs> Oo, yung, stick, yung sticker kasi nun may, madaling tanggalin. So, madali Oo, ihilera niya yun sa to sa cabinet, kung saan-saan. So, nung hmm. ginawa ko yung strip na yun, so, ano, na medyo nag-trend siya, di ba? Pero hmm. hindi ko na, kumaga in-ignore ko na nag-move on ako dun sa next na, ano. Tapos biglang nag-message sa akin yung, <clears throat> yung CEO nung, ano, so, oh. um, <laughs> tuwan-tuwa daw siya, gusto daw niya ipaprint, tas i- sasignan ko daw para i-display nila dun sa sa, sa office. office. Nila. Uh, oh, so ano pala yon trivia. Yun palang logo na yon pinalitan na nila. Oo nga. Tas, Luma na yun. Yung yung AirPods nung nung CEO parang kinwento niya na dahil dun sa comic strip, parang naisip ah, niya na ibalik. ibalik na lang natin yung dati. Kasi nga, ano yun eh, yung recall nung tao, 'di ba? Oo, ah, ito tao. Oo, Oo, pa- pero yun nga eh, hindi ka dapat talaga nagbasta-basta nagpapalit ng ano eh, ng logo kasi identity Yung eh. logo. Oo. Oh. Oo. Yan, identity Usually natin. ang ang boring pa nung pinapalit. Masadong modern. Yung mga ganito? <laughs> Ay, nako, sa ulo. Ay, nako. Diba? Yung mga ganyan. Ang dapang mo, ha? <laughs> Sabi, hindi, pina, pinapakita ko lang yung mga ah, nangyari. Oo. Uh, Tama naman. Oh, ayun. Asa na ba yung ano, so-in? Hinahanap ko yung so-in eh. Ayan, malapit na. Nandiyan lang yun. Isang diretso lang naman siya eh. Ay, lumagpas ka na. Op, op, op. So, and so, Sige. and, so, and, so, and, so, and. Medyo taas pa. Ayan. Sige pa. Ayan. Nasa Toycon ka pa lang eh. Ayan. Ang dami. yung, mar- yung marami kanina eh. Grabe, grabe ang sipag mo talagang gumawa ng comics. Eh. Talagang, paano yung habang hinahanap natin yung soen? Ano Ito, yung, ayan ano, oh. Ito na. Ito, nag-viral din to eh. Ito oh. Pero mamaya oh, na naman natin. Yan. Oh, mamaya naman. Mamaya pag-usapan Ayun na, lumagpas ka na. Lumagpas ka na. Up, up. Ano yung soen? Ito. Ay, mali. Medyo, medyo baba pa. Yan. Ayan oh. Ah. Ayun o, oh. ayun o. Oh. Sige. Ayun na. Asan? Ito? Ano? Yung nasa taas. Tabi ng rep. Ayun, ayun. ng Tabi ng rep. ito. Yeah. yan. So, M. So, M. So, M. Kailangan palitan yung ano kasi hindi naman siya sponsored. Mm-mm. Ayun. Tapos ito pa oh, iconic din to itong Oroka na yan eh. <laughs> Ayun. Tapos yung isa, yung sa pinadalhan ka din nung ano, nung babasaging <laughs> lalagyan ng ano, juice. Pants Sunny bowl. Orange. Oh, Sunny orange. Orange. I love you. Kabisado ni Sir J yun. Oo. Ayan. Sunny orange. Ayan. Alam ko yung commercial na to pero sobrang bata pa ako nung ano eh, nung pinapalabas anong ko age? TV. Anong ilang taon ka na nun, Mel? hindi ko hindi ko na siya masyadong maalala siguro mga c 7 6 years old mga ganun. Mm. Kasi nabutan ko pa yung ano eh, yung alam mo yung sa IBC 13, yung yung sombrerong lumilipad ng ganun. Lumilipad. Station <laughs> ID nila yon. Oo. Uh, sabi ko, galing ah. Gumagano din ako kapag nakikita ko yun eh. lumilipad sa kalawakan. Oo. Kasabay nun yung sari manok, alam ko. Mm, sari manok oh, sari manok. 3D yun eh, 3D. Mm. Mm-hmm. Sana makaabot din sa South City K. Last month si Pugad Baboy andito. Yan. South, di ba nakapunta ka na rin doon sa South? Mga comic mm. Mm-hmm. doon? Once. Mm-hmm. Kailan ba yun? Last year ata yun. Oh. Sabi ni Alan Lecano, ever considered hiring an assistant kasi sabi mo nga, ang dami mong ideas, hindi mo ma-drawing. So, medyo, medyo, ang tawag dito, medyo, although baka mali yung ano ko. Ayoko kasi yung ino-offload yung art sa ibang, kasi di ba ganun yung ginagawa ng ibang artist? Mm-hmm. May, may mga assistant sila na gumagawa ng comics for them. Pero yung mm-hmm. sa TK kasi very personal. Ako, ako lang naman to. Mm-hmm. Very personal yung mga topics na ginagawa ko. Parang hindi ako comfortable na ipapagawa siya sa iba. Parang ganun. Mm-hmm. Siguro yung yung pinaka-help na lang na kinuha ko is yung yun nga nagpapab nag si Comiket yung publisher ko. So hindi ako self-published. Mm-hmm. Mahirap kasi yun din yung tricky with ikaw yung magpapaprint, ikaw yung mag, magbebenta, ikaw yung magtata- magtatago ng stocks, ganyan. Mm-hmm. So ayoko nung ganung hassle. So yun lang siguro yung medyo inoffload ko sa ibang tao yung ganun. Pero as to yung art art-wise, gusto ko lahat ng artwork na ginawa ko, ako ako lang yung gumawa. Ayun may mga artist talaga na ano eh, ayaw ding mag-hire ng assistant. Kahit na sa mga oh, manga, yeah. may mga ganun din na walang assistant. Depend, depende kasi sa kung ano yung gusto mong... Hindi naman masama yung mag-hire ng assistant para... 'di ba? Kung kung ang target mo is parang madami kang mabenta Mm-mm. na ano. Then okay 'yun for them. Yung sa TK kasi hindi hindi ko goal yung maging malaking ano tawag dito malaking Production. corporation ganun na nagpo-produce ng empire ganun di ba hindi gusto ko pag once ano na matanda na and ano na retire na hindi hmm. na yung tutuloy-tuloy pa yung yung comics kahit wala na uh, ayaw mo ano ayaw mo ma-syndicate mm parang ayoko eh Mm. Parang si Bill Watterson, ganun, di ba? Ayaw niya. Oo, oh, oh, ayaw din. Mm. Okay, okay. Oo. Baka yung magbago itong... yung isip ko along the way, pero for now, hindi, hindi muna. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Ayun. Uh, ah, shout out kay Miss Tepay. Hello! Ayun o. Ah. From SMX Hello, Mawa. hello. Ayan. Duty ka ba? MIBF na ba bukas? Uh, ano, ingress. ingress. Ah, ingress. Oh, mag ingress na sila. Hello, Miss Tepay. Si Tepay, may lalabas din na book yan, oh, alam ko eh. Volume Duty ka pa. Mm, volume Yun. Duty ka pa. Sobrang sikat, sobrang sikat. Ito na yung era talaga ng ano, itong Drama. itong era, itong era ng ano, ano after ano pandemic. Golden age, di ba? Oo, oh, ng golden age <laughs> ng pagko-comics. Yung mga time ng mga web comics. Yan. Uh-huh. Kasi lumabas si Penlab, lumabas si TK, yung ano, si Duty ka ba? Sabi ni Tepay, nag-aayos pa kami, bukas pa ulit. Ayan. Uh, punta kayo sa MIBF, Manila International Book Fest, SMX MOA. Andun yung mga komikero doon sa Comic at Booth. Ayun. Mm, si Mick. Oo. Hey Mick, sorry di makakasama sa live. Pinapatulog ko pa si Sky. Iskati. Si Iskati pala. Um, okay, may tanong dito si Chi Chikais sana may training workshop para sa digital drawing po. O, naisip mo na ba yon TK na mag ano, mag-share ng process mo sa pagdo-drawing kung ano paano Actually, gumawa? may meron ng wala pang date pero meron ng parang niluluto na event. Parang workshop nga kung paano aside from drawings, digital drawing, siguro yung paggawa ng comic strips. Mm-hmm. Yan Malapit na. Pagka na, ano, naubos na yung lahat ng, ano, <laughs> events. And shout daming out events. Eh. Paano din naubos eh. <laughs> anong, anong ano mo dun? Anong input mo dun, ano, TK, about uh, yung sunod-sunod na event? Kasi napag-usapan na namin ni Gio briefly yun na medyo minsan namimili na rin kami ng pupuntahan kasi halos every Oo. week may event, every month may event. Na pare-pares lang yun, naman yung binebenta namin yun din yung advice ko sa yung mga starting na artist. Wag yung pilitin na Siyempre sa umpisa excited ka, 'di ba? So gusto mo lahat ng event na sumulpot, i-grab mo. Pero at some point medyo ma ano din eh. Uh, masasaturate din yung yung tawag doon, may tawag doon eh. Uh, convention fatigue. Mm. Totoo yun. Kasi kunwari yung mga tao, eh napuntahan na kita dun sa event na yun. Ah. Magpa-miss, kumbaga magpa-miss ka naman. Uh, <laughs> um, lalo na kung wala namang bagong i- ilalabas. Oo. Oh. Ah. Dami ngayon eh, may, di ba may paper con, may patron of the arts, mm-hmm. POTA, di ba? <laughs> P-O-T-A. P-O-T-A. To paper ko, nung recently lang, Oh, paper PaperCon. Oh, paper PaperCon. Ang mm. dami, uh, hindi, dami. Hindi pa ako sticker nakapunta doon. Na, pa. Oh, sticker con. Tapos may yung nga, yung lumabas ngayong this year yung Philippine Book Festival. oh, na, dami. No? Sobrang ano, sobrang sobrang daming event. Meron ako, ka bang, ano lang ah, Sige, go ahead. Uh, medyo yun nga. baka comic at events lang muna yung kaya kong puntahan if ever. Mm-hmm. Pero kahit yun, ang dami pa rin. <laughs> Oo, ma. Kung, kung comic lang pupuntahan mo, halos every month <laughs> meron na. Din. Every month meron. may October, may November, may December, may hmm. February. Tapos may mga ano pa, may mga mga ibang sa South, ganyan. Hmm. Okay. Saka lalo na kung kung ongoing kang gumagawa ng comic strip, mm. kukuha, kukunin nun yung oras mo eh sa paggawa ng mga bagong street. Yeah. So i-balance mo lang din yung pagko-convention. Totoo, totoo. Ah, uh, naging ano ko nga yan eh, naging problema ko yung sa sobrang dami ng event, hindi ako nakakatapos ng comics tuloy. <laughs> Oo, kasi diba? kasi mayroon akong work sa weekday, sa weekends ako nagwo-work eh. Kung weekends may event pa, ano 'Di ba 'di ba professor ka, Mel? Ano lang recently lang ako nakapagturo. At yun din, kumakain din siya ng oras. Wala, wala na. Mas kumakain ng oras yung pagtuturo kaysa <laughs> kaysa pagko-convention actually. Kasi yung pagtuturo, meron ka pang mga class record, gigradean mo pa sila. Medyo, medyo matrabaho. Ito medyo serious question, ano, TK. Um, may tanong po ako, how do you handle trolls and haters? madali lang po uh, madali lang po silang hindi pansinin pero how do you not let their comments and hurtful words affect your day honestly po i admire people who can be so open especially with the climate these days ano eh ano ba yun lakasan lang talaga nila almusal uh, ni ah. TK yan <laughs> ano basic uh, yung, <laughs> Hindi, siguro nakakatulong yung meron kang set of close na tawag doon, friends and ano. Basta madami kang kinakausap offline. Mm. Pagka siguro, mahirap siguro yun kung mare mag-isa ka lang, ganun, malayo ka sa pamilya mo, or yung mga friends mo online din. Wala mm. kang mababatuhan ng ano eh, ng Siyempre yung mga comments na yun, kahit sabihin natin na hindi naman sa personal, Mm-mm. affected ka pa rin nun. May, may ano pa rin yun, psychological effect. Actually, may, i- i-share ko lang, yung hindi lang sa halata na hindi ako affected, pero nagmamanifest sa physically. Like meron akong ano, nagkar- nagkaroon ako ng rashes. Mm. Ganun sa, kunwari 'di ba, iba-brush off ko lang siya na lalo na nung tumindig yung tumindig talaga yung pinaka-worst na experience ko. I mean, thankful ako dun sa nangyari na yun nga, naging movement sa... Pero hindi kasi nakikita ng tao yung, yung nangyari behind it. Mm-mm. As in, nagkaroon ako ng PTSD. Kasi nga, as in, lahat ng ano, parang pinagsakluban ako ng lahat. <laughs> lahat umatak sa akin, lahat ng mga major, yung mga parang personality nila na, na trolls. Mm. Talagang nag... Tinarget ka talaga. Oo. Oo. So, syempre, kailangan kong mag-put up ng face na hindi... Hindi, wala akong pakialam ganun. Pero syempre, sa sa likod, yun nga, nagmanifest siya sa akin physically. Nagkaroon ako ng rashes, ganun. Na, na nung pina-check ko, yun pala yung cause nun na dahil yung stress, hindi siya natural kasi yung yung ganong klaseng council culture. Mm-hmm. Hindi siya natural eh, sa tao. Yung maka-experience ng ganun. Na lahat ng nababasa mo, ganyan. Okay. So yun, ano din, uh, parang constant reminder na hin- hindi siya, you shouldn't take it personally. And araw-araw yun, palaging ano, uh, basta nagsasabi ako ng totoo, yun. Mm-hmm. Yun lang yung importante. Ayun. Ayun. <laughs> Tsaka siguro ano rin eh, yung, yung kumakain din sa tulog mo. Kaya bumabagsak hmm. siguro yung immune system mo dun. Ano, ah. nung, syempre dahil nung umpisa, hindi pa ako sanay. So medyo binabasa ko pa lahat. Pero ngayon, dahil ang laki na din nung following nung page, lalo na sa Facebook, ano na, wala, naya ako. Parang, kunwari nag-post ako, di ba? Na, na medyo controversial hindi ko na binabasa yung comment section. Parang bala kayo dyan. Oh. Magko-comment ano, lang ako ng isa and then iiwanan ko na sa Parang mm. na, ano na, iba na. Oh. Pero noon, binabasa mo talaga lahat ng comments. Dati, Tas, binabasa ko yun. Hindi ko alam kung may nakikinig na nung naabutin nila yung early days. As in, may mga thread, Nakikipagbakbakan kami dun sa mga trolls. As in, sagot talaga. <laughs> Meron pa nga, ta- natatawa ako, hindi ko makalimutan yun. Kasi minsan, di ba yung mga trolls, engagement lang naman hanap nila eh. Oo. So mag-iisip ka lang ng magandang clapback. Tapos lahat ng followers mo, dun lang magre-react sa'yo. Mm. Tapos minsan nagko-comment lang ako, letter A, B, C, D, ganun. Para lang pagurin yung ano, <laughs> yung mga trolls. <laughs> Dati yun. Oh. Daming kabalbalon talaga <laughs> Grabe yun, nung panahon talaga ng election, sobrang ano, sobrang... Hindi, yung ano, oh, yung pandemic kasi lahat nasa pandemic bahay. Pandemic yun. Lahat hmm. nasa bahay, lahat galit. Naalala ko kasi pre-pandemic, nagkausap pa tayo sa ano, Comicet, di ba? Yung Comicet na bago mag, ano, pandemic. Steno kita Oo. kung kailan ka magkukonsert. <laughs> Nag, nagpakilala din pala ako kay Kong. Oo, oh, alam malay natin na ano, TK as diba? in TK ka pala in 2 years to 3 oh. years, di ba? Oh. <laughs> Nakitaan mo ba ng potential kong nung namit mo si TK? Malayo Oo, yung mararating. Oo, nag invest ko buong bank account ko kay TK kung ano eh, kung meron ako eh. <laughs> Sa so, Mega Mall yun, di ba? Oo, oh, yun yung last, last event bago nagsarado yung mm. Yung mundo. Memories. Oo. <laughs> ano yun? Sabay yung ano, Mount yung sa Taal kaya nag-face mask Oo. yung mga tao. Kasi hindi hindi na ako sure kung bakit nagpe-face mask kung dahil sa COVID ba o dahil doon. <laughs> Actually, nakakatawa yun eh nung ano nung pumutok yung Taal. Naggaling kami sa sine, nanood kami ng sine. Tapos pagkalabas namin, kasi gabi na yun nanonood kami. Pagkalabas namin, bakit yung mga tao nakaganon, tapos nakamask, anong nangyayari sa anong nangyayari hindi namin wala kaming ka-ID idea na may ano pala, may mga ashes. Kaya hmm. ayun. Tapos after that, ang mahal-mahal nung ano noon, face mask noon, wala pang wala pang COVID scare. Ang mahal na nung mask. Oh, meron pa ngang face mask na ano eh, mukhang ubas. <laughs> yung pabilog na ganun. Pang social yun eh. Oo nga. Parang ang tagal na nun eh, no? Mm. grabe, grabe, grabe yun, no? naloko tayo nung ano na yun. oh, face ano? shield pala yung sinasabi ko. Face shield. mm-hmm. Face shield. Pala, eh, sabi ni Cheb, oo nga, kat- kas- katabi ko si Cheb nun. last na comic at na yun. Oo. Doon ko nalaman yung TK page, sabi niya. And doon din yung may pumunta sa table natin na galing Wuhan. Meron bang pumunta sa inyo na galing Wuhan? <laughs> Tinitignan ko talaga nun eh, Kevin. Lahat ng kalbo, ay si TK yun. Oh. Si TK yun. lahat ng kalbong numadaan. <laughs> TK, ano yung ano mo? Ano yung uh, working schedule mo? Sabi mo naghabol ka ng mga strips for the book. Kaya tuwing kailan ka nagdo-drawing, ilang ilang strips yung natatapos mo sa isang araw? <laughs> hindi hindi ko nire-recommend yung ginawa ko ngayong yung pagtatapos ng baby TK. Hindi siya recommended kasi hindi siya healthy. As in, ano, talagang pagising ko sa umaga, parang... Comics na agad? Breakfast. Oo, oh, minsan comics. issue yun ah. Nung mga ilang weeks ago lang issue. <laughs> Oo. Oh, Teka lang. Totoong artist. May, may ilang days pa ako, Kong. May ilang days pa ako. Oo, <laughs> oh, ah, pwede. Oo. Hindi, katulad nun, for example, yung issue na yun. Ano siya, big topic sa 'di ba, sa buong sa artist community. mm Hindi ako nakagawa ng comics na 'yun kasi nga may tinatapos ako na baby thinking. Oo nga. So, yun yun lang yung frustration ko na hindi ako nakakapag social commentary mm-hmm. doon sa mga nangyayari. May limit. Oo, meron kang tinatapos Oo, na. Oo, eh. mm. Pero yung mga it. post na mapopost mo on time lang talaga eh. Hindi pwedeng mali. Oo. Hindi, oh. minsan pa, mm. dahil nga sanay ako sa, sa social commentary yung topic ko, di ba? Hmm. Minsan, may lalabas na nakakainis na balita. Tapos maglal- magpo-post ako, baby TK. <laughs> Wala connection dun sa... <laughs> Alam mo yung ganun? so yung mga tao parang, um, eh, wala ba tayong gagawin about this, ano, itong, oh. itong topic na to? Nag-expect sila. Ng... Oo, oh, may ganun, may ganun pa naman ngayon, no? Yung pag oh. hindi ka nag-ano doon, enabler ha. Hindi ka, <laughs> pag nasanay silang everyday ka nag, ano, nagko-comment oh. sa mga social issue. Pag oh. isang araw na hindi ka nag-comment, biglang ganun. Oo, oh, parang may may patago. Ay, eh. ay uh, ah, TK, speaking of social issues, uh, may nagtanong sa akin through PM, pero isi-secret ko na lang. Ano daw masasabi mo sa two weeks no art, not an artist? <laughs> Yan na yung sinabi na. Yun yung kanina, hindi oh, nakikinig kanina eh. <laughs> May GC na yan. ano, eh, sige ako, para once and for all, ano na. Of course, hindi naman totoo yun, di ba? <laughs> Obviously. hindi, ang ano ko lang siguro is yung yung reaction parang hindi siya balance dun sa kasi hot hot take siya eh. Mm, yeah. 'Di ba? Mm. Pag sinabi mo kasing hot take, obviously ano 'yun, parang biglaan. Pagdidiskusyonan, ganoon. Uh, ah. And okay lang na pagdiskusyonan yung topic na 'yon, whether you disagree with it or not. Mm. Pero may mga meron kasing parang nag-overboard na na ina-attack yung tao Like mm. physically, yung parang physical ano niya, ganun. Mm. Na oh. para sa akin parang ano naman 'yun, below the belt naman 'yun. Eh, di oh, ano so, natin kung ano yung experience, 'di ba? Oo. Sayo. Ako, hindi ako ako lang naman to personally. Nung nabasa ko sa natawa ako kasi obviously mali. <laughs> Alam mo ganun. Hmm. parang ano, sobrang weird nung ano. Baka eh, bait diba, nga si... eh. Yung, ano, eh, yung iba akala bait eh. Oh, pwede rin. Pero kasi, pa, uh, yung, alam ko kasi yung context. Si, yung nag-post kasi noon. Mahilig talaga siyang mag, mag-essay-essay na sobrang haba. As sobrang mm. haba talaga. Oh. Na nagte trail off na yung, ano, yung thought. So, knowing that, and then nabasa ko yun, parang, inano ko na, parang, mali, and then, yun, move on na ako. Ganun. Mm. Pero ay kasi, siguro din nakatulong din yung matagal akong ano dito. Uh, terminally online. <laughs> so alam ko na yung tono nung medyo nag-gauge ko yung tono nung mga nagpo-post kung ano ba to mind fart ba to or mm. <laughs> or naging ano no, naging sobrang sobrang naging trending yung ano na yun, topic na yun. Uh, nasabi na yan. Na, wala na ulit. Iba na. Uh, wala na ulit. Wala na ulit. ulit tayo ng pag-aawayan. Natin. Medyo awkward lang kasi siya when it comes to kasi nakik na nami-meet natin siya sa mga conventions. Ayun nga, yun nga yung ano ko. Diba? Ang weird. Kagrupo, kagrupo ni Kong yun eh. Nag, mm. Kaya alam kong ganun. Kaya, kaya, kaya wala, wala sa akin. Eh. Wala. Actually, ang dami kong binasa ng mga essay about it. <laughs> may, may mga, madaming may mga magagandang points ha, na lumabas. Mm. Na iba-iba din yung ano, yung yung atake. Oh, oh. Kung may maganda mga lumabas doon is yung ayun nga next na pag-usapan ulit 'yun. Yung pag-usapan. Mm. Oh, yung aspect na 'yon na appreciate ko yung hindi, hindi na appreciate. Basta okay na pag-usapan yung mag-discuss tayo about the topic. Wag lang yung parang or may death threats ba or ano daw. Oo. Uh, Pati yung mga kakilala kong nasa ano eh, iba-ibang klaseng ano, yung mga nasa visual arts, graphic design, nag nag-comment <laughs> sila shoot sa lahat ng ano eh. Oh, grabe. <laughs> Madali na kasi mag-comment pag marami na kayong ano eh, nagdi-disagree eh. Mm-hmm. Kaya siguro nag-viral mm-hmm. din agad. Kung wala siguro uh-huh. nag-comment doon, di ba go viral yun eh. Ito yung ginawa ko for ano that. Ano ng algorithm. <laughs> Ayan, no, may caption. Ano ba yung nakalagay sa caption? No, you aren't an artist kung hindi ka nagdrawing noon ng ibon na M at palay na V. Sabi ni TK. Hot take din, hot take. <laughs> Lahat naman tayo nagdrawing ng ganyan noon. Nawirdohan lang ako, bakit two weeks? Anong meron sa two weeks? Ayun nga, baka dagdag-dag din sa humor nung two weeks. Kaya, kaya yung ano parang bait eh. Bakit two weeks? <laughs> May specific time period. Makapaisip ah, ko sa two weeks na yun. Ano? Sana nga ano eh, nag ano pa siya eh. Sana 13 days para mas ano, ang <laughs> ano sabihin? At <laughs> ah, 12 and a half days. 13 days and counted ba hours. counted ba doon sa two weeks yung weekend? Hmm. Kasi, kasi kung kung artist ka naman, yung nagdo-drawing ka naman lagi, sabihin natin totoo man na may ganun. Magdo-drawing ka pa rin naman eh. Di ba? Oo. Oh. Hindi ka naman naabuti rin talaga ng two weeks eh. Hindi na. Oo. Oh. Saka may iba-iba rin naman eh. May mga tao na tumitigil talaga ng matagal kasi sobrang napagod sa pagdo-drawing kasi Oy, pero totoo sa... 'yun kailangan ding i-consider oh, pahinga, ng artist pahinga, yung pahinga. Importante uh, 'yun. Kailangan na hindi lang limited sa two weeks. Ha? Ah. Kumaga, kung ano yung kailangan na time para makarecover ka. Ay, ah, may, ito may, may comment si Toto. Oh. May context pala yun. Ito hindi ko rin alam to eh. Ang totoong context niyan ay, sige pabasa ko. Ang totoong context niyan ay nag-react si Marius about sa meme basically saying kahit di ka nag-art artist ka pa rin yung tungkol sa self-care for artists na kailangan pa rin mag-rest sa paggawa ng art. Kaya niya nagawa ah. yung two weeks pa. Ay, hindi ko alam. Ay, hindi natin ma- makikita oh, lahat ng meme sa internet eh. Yeah, mm. hindi ko din. Hindi yung ko din alam. Yun. Yung pala yun. Oh, actually, hindi ko alam na yun pala yung context behind it. Dapat pala in-attach niya yung ano, yung may reference. Pero yun nga, parang Ikaw, kausap ano? lang ni Mario sarili niya sa mga ganun eh. Hmm. Siguro dapat din niya pinablic, yun na lang. Oo, oh, nakapublic eh. Ito <laughs> gusto ko to. Ito, ano, totoo to. Totoo to lahat eh. Totoo to eh. Oo. Di ba? <laughs> Hinanap ko pa yan sa ano, sa Google. Anong tawag oh. pala dyan ay breeze blocks. Breeze block. Yung mo naman yung sa mga ano rin eh, di ba? Sa mga musoleo, ganyan yung ginagamit nila. Oo. Oh. Mm. Dapat ano, gawa ka rin ng ano, yung naliligo tapos nakatingin siya ng isang ganun para siguradong walang sumisilip. <laughs> Kasi butas yan eh. Nasa listahan ko yun, Mel. Hindi siya oh. umabot sa ano. Sa volume Hindi naubusan si ano. Si oh, Kevin. Sa, ano, sa bukto na tayo. Ang dami talaga. So, ang pinag-uusapan pala namin ay about this newest book ni Baby TK. Yan. Uh, abangan Yan, nyo to sa akong copy. Hmm. Oh, meron na kaagad si TK. Paano nangyari yun? Siguro ikaw yung author. <laughs> Yan o. Oh. Baka yeah. nga. <laughs> Full color. Naghang yata si RH. Ginawa lang niya yata ang ano eh, wallpaper eh. <laughs> RH, are you there? Nakaganon lang si RH oh. Yan, gumagalaw ano? ba ako? Hindi, hindi, hindi siya gumagalaw. Hindi. Uh, <laughs> ah. ventriloquist, CRH, ventriloquist. Uh, ah. Ayun. So, Baby TK, magkano to ano, uh, ah, TK? Kung bibili nila murang sa... Murang-mura lang. 208 pages, full color, 650. 650 pesos, full color, Baby TK. And uh, pwedeng-pwede to sa bata, no? kung sakaling may bumili ng bata. Oh. Yan yung ano, wholesome na TK. Wholesome. Oh, wholesome to. So pwedeng pwede to sa mga kids. Ayan. May tanong si Toto kanina, uh, related sa social commentary, may comics ka ba na pinagsisihan mong ilabas? Meron bang ganun ever? meron, actually meron. Uh, actually, nasa ano nga yun eh, volume 1. Hindi yun yung ina-expect nung, may, may mga nagtatanong din kasi sa akin yan eh. Pero ang hinihintay nila kasing answer ko is about yung yung controversy dun sa <laughs> Pink Armalite na nilabas ko last last year 2021 pero actually hindi yon meron kasi akong political commentary na medyo punching down mm-hmm. yung ang inaatak ko nun yung mga DDS eh mm-hmm pansin nyo ngayon, pag nagpo-political commentary ako, wala na yung yung sinisisi ko yung tao, like ganun, na equal. Wala na yung ganun. More of, ano lang, yung mga officials, uh, mga politicians, ganyan. And also, siguro yung, yung general, ano lang, general, hindi pointed like yung, yun nga yung DDS, ganyan, or yung, uh, uh, ang tawag dun sa isa? Kay BBM, nakalimutan ko na yung tawag sa kanila. Apologists. Oh, Apologists, okay, Ano? Wala, hindi Wala lang, hindi ako eh. gumagawa ng... <laughs> Oo, yun, yun, ganun. <laughs> Kasi <laughs> yung mga meme pages na ganun, di ba? So, nagsistay away na ako from from that. Kasi nga medyo punching down yun eh. Ayun siguro gumawa ako before ng one or two strips na ganun yung joke na na condescending na ano naman hindi na hindi ko naman dinedefend yung sarili ko pero at that time kasi 'di ba ang gulo pa nung nung nangyayari nung 2020 Siyempre, mm. galit na galit ka. So, lahat ng tao. Mm, lahat ng tao na, oo, para sang shotgun eh. Parang, ah, damay ka. Ganun. Mm. Pero syempre, mm. three years na yung, yung lumipas. Ano na din, ah, kailangan mas matalas na yung yung ano mo, pag-attack. Hindi na yung bara-bara na ako sino-sino. Oo, pinag-iisipan mo na talaga yung Oo, mga sino yung pinaka-narrowest target natin? Mm-mm. So speaking of mga paggawa mo ng ganong klaseng comic, so matagal mo bang pinag-iisipan yung mga ganong bago ka gumawa ng comics din? Or Oo, naging ano na siya? Ano yun? Dumadaan yun sa asawa ko. <laughs> Actually, mad, mada, swerte ko nga eh kasi may filter ako kaagad. Parang nag-ano ako agad na hindi yung makalabit lang post agad, ganun. Mm-hmm. Pinapacheck ko yun sa asawa ko. Pagka hindi niya nagustuhan yun, either i-revise ko yun or hindi ko yun itutuloy. So ang dami kong drafts na problematic talaga yung ano, yung humor. Ganun. Mm. Kaya, yun, yun. Dapat careful ka talaga kung ano yung nilalabas. Dapat sigurado ka. Dapat, ano yan, kaya mong i-defend yung mm. ilalabas mo na step. May may comics ka na ba na tinake down yung talagang nakapost na siya tapos tinanggal mo siya sa online kasi ano siya, hindi meron, mo siya mas... <laughs> meron isa. Hindi ko lang makita kung nasan dito. Pero ano, yung may pinost kasi ako, mali yung nabiktima ako ng ano ha. Ah. Hindi ako immune sa fake news. Yun yung isa sa few instances na nabiktima ako ng fake news. Hmm. Parang may lumabas kasi na na tawag dito, PubMat na may sinabi si nito, yung mukhang butiki na ano. Panelo. <laughs> Panelo. Na, Panelo, ba't alam niyo? Ba't alam natin? <laughs> Hindi ko alam. Parang nagkasundo tayo lahat ng mukhang bumili yun. <laughs> Ang bilis sumagot ni Kong. Basta may parang parang press release na kumalat sa Twitter. Pero yung text pala na nakalagay doon, hindi hindi verbatim, hindi yun talaga yung sinabi niya. Mm, parang tinwist lang. So, ginawan ko yun ng strip, pinost ko. Yun naman din yung na-appreciate ko sa mga readers ko. No? I sasabihin nila, parang Ah, PK ano to, hindi siya hindi siya accurate kasi mm. yung pinagbasihan mo na na PubMat, ano lang siya nag-viral siya pero hindi factual. So, yun, nag-statement ako, tinake down ko yung post. Pero ano, tinweak ko siya, iba yung nilagay ko na na dialogue kumbaga. Ano yung totoong sinabi niya? Yun. Mm-hmm. So, may, so, may, accountabi- may accountability pa. Pressure kasi dun, kailangan makagawa ka agad sa unang, kunyari, unang news, di ba? Oo, yun pressure din yung tricky. Ng, ano, may angle ka dapat agad dun. Oo, yung, yung tricky ngayon compared like dun sa time, for example, ni Paul Medina. Okay lang kasi dati, wala namang Facebook, di ba? Mm. So, okay lang na ngayon nangyari, pwedeng dumaan yung isang linggo, doon lang ilalabas yung strip or yung kung ano yung topic na yon. Ngayon kasi, kailangan mabilis ka mag-isip. Mm-hmm. Dapat pag lumabas yung ano, kaya ano eh, uh, nakakaratel din siya minsan. Kunwari may news, di ba, na na ano na tag ko na pwede tong gawin ng strip. Ano yun, bu- magbubukas ako ng madaming tab. Ti-check ko lahat nung news outlets, ABS-CBN, Rappler, ganyan-ganyan. Kahit yung mga alternative na na news outlets na hindi mainstream, kailangan kong tingnan, kailangan ko i-double check na tama yung mm. yung sinabi nitong for example politician ganyan. Tsaka ako ngayon gagawa ng ng ng strip. Tapos iisipan ko pa yun paano yung atake doon. Mm-hmm in a matter of hours, kailangan malabas mo na yung strip kasi pag pinag pag pinaghintay mo pa yun, ano na, pasok na. Wala na. Mm. Panis na. Oo. Oo. Ang hirap din ng ano no, yung ganyang klasing comics na talagang dapat mabilis ka ring mag-isip. May mga ano ba, social issues ka na na-encounter tapos hindi ka nakagawa ng comics kasi na, na ano mo naman, naka, oh, hindi ka nakagawa dahil hindi ka makaisip ng comics na gagawin about it? Hindi siya hindi makaisip eh kasi meron akong ganung mode na kung sinabi ko na okay, kukunin ko tong topic na to. Ano na 'yon? Parang may pinapaikot, may binabalasan ako ng mga ideas. Hmm. Hindi ako nakakagawa kapag may event. <laughs> Ah. kapag may convention. Kaya minsan na, naiinis ako, kunwari, comic at Pag meron. <laughs> Mm. so, nandun ako, nagsasign ako sa booth, di ba? parang galit na galit ako parang hindi ako makagawa. <laughs> Nagdadala din ako ng iPad eh sa ano, sa convention. Pero sabi ko, magdodrawing Hindi conducive ako kasi ang oh, ano eh, convention eh. Oh, di ba yung utak mo sa convention, Mm. Ano? Kahit Hello. nga ano eh, kahit, kahit wala kang ginagawa sa convention, nakakapagod eh. Yeah. Oo pagod na pagod yung isip mo, yung katawan. Mukhang wala kang ginagawa, no? Pero naka gumaganon yung ano. Kahit anong wala akong gawin, nakakapagod pa rin pag convention. <laughs> yeah. Si Kong nagkakalagnat pa yan nga after ng ano, eh, convention. Eh. Mm-hmm. <laughs> Napapatig siya. Ayun. Um, ito, dahil ano na tayo, nag more than one hour na tayo. Um, what advice would you give to aspiring comic book authors <laughs> who are looking to publish their own work. Eh, chat GPT pa? Chat, G- hmm. chat, chat, grabe ka naman, Mel. Every episode natin tinatanong, chat GPT. Oh. <laughs> Baka sabihin na naman ni Jermaine, wala akong prepare na question. Meron akong taga-prepare. So ano yung ma-advise mo, ma- mm, sa, sa gusto ma-publish? Or sa mga gustong magsimula rin ng comics nila pero nahihirapan silang mag-umpisa, ganun kailangan mag-start ka na ngayon. Kunwari naisip mo, gusto kong mag-comics eh. Hindi mo siya pwedeng, ah, kailangan ko munang bumili ng ano eh, ng iPad eh, or kailangan ano, kong ano, bumili ng... Ano, kailangan magpahinga, TK, paano yun? Kailangan ngayon, ha? ha? <laughs> Ah, parang oh, napaka-insensitive mo naman. Para sabihin na ngayon. <laughs> kailangan magpahinga ng mga artist. Napaka-insensitive mo naman, TK. <laughs> Wala ko tuloy ba? Ano? Sandali, wait lang. Ano yan? Yung pahinga, kailangan yan. Importante yan. yan ano natin? <laughs> let's make it clear. Mm. Let's make it let's make it clear. Nagbabakil tuloy ako. So yun. Ito ba uh, <laughs> Ito si Kong Panggulo eh. Hindi, sige. Kumula kayo. Kumula kayo. <laughs> Basta naisip mo na gusto, ito yung gusto mong career, ganun. Mag-upisa ka na. Kasi yung sa akin, nag-start ako mag-comics-comics college eh. Mm. Ano yun? Uh, ah, ang tawag doon yung ora, yung, hindi sa Oslo paper eh. Kulay blue, corona, corona. na paper, na hmm. sketching pad. Mm. Ano pa 'yon? Tas, kulay unipin. blue, yung kulay blue. Kulay blue, di ba? Mm. Unipin. Okay, gawa kong comics. Kung ano yung maisip ko, pangit pa nga nung kwento ko nun eh. Ano, superhero, ganyan. Pero hindi siya nag-fly, pero hmm. ano yun eh, parang bumubuo ka ng foundation dun sa eventually kung ano yung magiging ano ka like for example ako naging TK hindi naman yung TK hindi siya basta sumulpot lang na magaling ag- ano yung ganun magaling agad Tas, superhero muna talaga agad you can start superhero <laughs> bago bago ako bago ako magsimula sa, T- sa TK, 16 years ako nagtrabaho sa animation. Mm. So yun yung foundation na sinasabi ko parang bag, kasi 'di ba stylized yung ano ko eh, yung style ng TK. Pero alam ko yung fundamentals, like anatomy ganyan. Mm. That way alam mo kung paano siya i-break or i-simplify. Mga yung paa ko nga, ang weird ng itsura eh, ng shape. Yung pagka-drawing ko ng paa, pagka-drawing ko ng kamay. Pero yun, sadya yun. Kumbaga, mm-hmm. kasi ito yung, ito yung binuo kong, ano niya eh, style bible, ganun. So, yun. Mag-umpisa ka na ngayon, mag-drawing ka every time. Pero, yun nga, magpahinga, kung kailangan mo magpahinga, magpahinga ka, ganun. Yun. Yes. Import, may, may ano kasi, may, hindi siya pwedeng extreme na, hindi, magpahinga ka lang basta. hindi <laughs> naman okay yun. Kasi kailan ka na magda-drawing, di ba? Oo. Meron din kasi na, na ano sa games, eh, yung parang, eh, games muna ako, ganyan. Sorry, sorry. Quote and quote. <laughs> hindi, ano eh, kino, inaano nila yung pahinga. Although pahinga din naman yung pag-games. Pero I mean, games kasi na, ba't ba ako napunta sa games? Hindi, pero kasi nakaka-addict sa... Oh, ako, kumakain. admittedly, ma mahina ako sa sa games. Once may na may naka addictan ako na title, that is Skyrim yun eh. Mm. Inubos niya talaga yung oras ko. <laughs> As in, kung gusto ko, ano kulang na lang, dun ako tumira sa <laughs> Skyrim. Kasi di ba, ano yun, RPG, sobrang laki ng hmm. world. Mm. Kaya eh, ako pa naman completist. Kumaga lahat ng tanim dyan, pipitasin ko lahat. Gusto gusto ko so, ma- maano lahat. May mga ano na, di ba? May mga bahay-bahay na nga yun. May bahay, pwede kang mag-asawa doon, pwede kang <laughs> naging, naging Sims? Oo, addictive, addictive ang ano. So, kailangan mo kontrolin yung yun and yung kung ano yung passion mo sa pagda-drawing. Hmm. Oo. Oh. Yeah. Ayun. Ano pa ba? So, yung sa pag-publish, yan yeah, oh. o. Ano naman? Drawing, uh, drawing Drawing ko to nung ano. Ayun oh, oh. bata ko eh. Drawing ko yan, high school, first year high school. Oh. Yan. Panalo Kasi, ah. Batang Y. Kasi merong batang X, saka merong batang Z. Bado lang parang batang Y. Parang hindi ka Mel. Parang ganun ka pa rin. Ganun pa rin yung humor <laughs> Alam niyo yung batang Z. yung batang May punchline ba to? Wala, ano wala, wala. Ano yan? Superhero yan. May kalaban sila. May super robot. Lahat tayo nag-start sa superhero. Ayan, Either oh. no. superhero oh, no? Dragon Ball. Ano, Depende super... sa edad Alam, siguro. Well, ano, ganyan ito. din ako mag-drawing dati. Ano, ito, tuloy. Ayan, ganyan, uh, ako, ganyan na yung humor ko noon. No? Oh. Ano yung Ba't may kamay dun sa ito? <laughs> Kasi ito, Tinuturo niya ito. Napaka-melons. Susunod ka ba? Dati yung pag ginawahan, baka drawing mo lang kanina yun, naniloko mo kami. <laughs> oh, nakakaano eh. Yan. Ito mga ano yan, mga robot-robot. May boobs Kasi pa yung, yung isa. <laughs> oh. Ayan. Ganda. Oo. Yung mga robots, Power Rangers, Gundam, yan yung mga ano. Yan Voltis. Yung mga, oh. Voltis Parang Y. Kasi, kasi batang, batang Y, kaya Voltis Y yung robot nila. Mm, ikaw lang nakaisip nun, Mel. Ikaw lang siguro nakaisip nun. Sa lahat ng bata sa mundo ng time na ikaw lang nakaisip nun. <laughs> Ako lang nakaisip na no, worth is unique na unique ka talaga, Mel. Oo. Bulls is five. Hindi iba yung spelling. mm Ngayon, ganun. So, simulan nyo na kaagad kahit first year high school pa lang at pangit kayong mag-drawing, gawa lang ng drawing. Tapos itabi so, nyo, kasi maganda din yung katulad ni Mel, may nababalikan siya na. Oo. Tapos hindi ko kinakahiya. Yung... Ganun yung drawing ko noon, hindi ko yun hindi ko yun tinatago oh, na. Oh, yung, yung jokes mo rin ganun pa rin. Huwag, huwag natin kahiya yun. Ganun oh. lahat. Oh. yung iba kasi ayaw nilang ipakita yung luma nilang drawing. Ayoko, pangi. Doon nga nakikita yung growth eh. Pag nag-cringe ka sa mga dati mong gawa, ibig sabihin, nag-improve ka. Mm-hmm. Dati ano eh, ano yung tawang tawang-tawa ako dun sa mga drawing ko dati. Yung sobrang laking boobs, Tapos may stretch yung, <laughs> yung t-shirt. Sabi ko, okay naman ito. Pero parang Ayos, yung, uh, ah, yung mga gusot, oh, may, lahat naman gusot. tayo may face din na <laughs> oh. ano, di ba? Yung inaaral hmm. natin yung mga gusot ng damit. Oh. Yung mga gusot sa damit, di ba? Oo. Oh. Ayun, may binabanggit ka kanina about yung sa publishing naman. Ayun na, nakakita. Yung sa publishing, pagtingin niyo madami na kayong material para gawing book, nandiyan yung Comiket, di ba? Or madami actually publishing houses eh. Uh, Avenida, ano pa ba iba? Anino, ganun. Anino. So, pwede kayong mag-research kung alin dun yung mas nag-gravitate kayo. Tapos kita-kit sa ano, sa mga convention. Convention, oo. Yan. Saka enjoy the process. Sa mga convention no? Oo, masaya. Actually, sobrang ah. nag enjoy ako sa convention. Eh. Meron ka bang mga ano, yung mga unforgettable moments na, uy, TK, nung pandemic, malungkot ako, pero dahil sa comics mo, hindi ako malungkot. Mga ganon. May mga ganon ka bang ano, experience? Madami. Sa... May nagpapadala nga din sa akin ng sulat eh, physical na ano, letter. Wow, snail mail pa? Snail mail, oo. Oh na ano naman ako, na antig. Yeah. Hmm. <laughs> Kasi para siyang ano eh, shared, antag doon? Uh, shared trauma, <laughs> yung 2020. oh. <laughs> Parang tayo lang yung nagkumpul-kumpul. Totoo, totoo. <clears throat> Sa sobrang ano, maraming na ano noon na na-trigger yung anxiety, may, may mga maraming na mm. ano, nagsuffer yung mental health dahil sa pandemic kaya mm. ayun. Okay. So, bago tayo mag-end, i-promote natin ulit yung libro mo, TK, uh, ah, dahil ito yung kina, ano, pinapromote <laughs> talaga natin. So, Baby yeah. TK, bagong libro ni Tarantadong Kalbo. Ayan. So, available TK. siya sa MIBF. Mm-hmm. Itong Thursday to Sunday. Itong Nandun Thursday to Sunday. Yes. Okay. So Thursday to Sunday kung malapit kayo sa ano sa MOA SMX yan, punta kayo doon. I highly recommend pumunta kayo ng Thursday. Pagdating ng Sabado-Linggo, hindi na mahulugang <laughs> karayom yun. Nako, kung mayroon kayong gustong bilhin, sa Thursday nyo na lang yan gawin lahat kasi may malalakaran pa kayo. <laughs> Nag- nag-exercise na nga ako eh. Nang, mm. ganun, ganun. Ah, oh, pa-condition na. oh. <laughs> Ikaw ba kung dadaan ka ba doon sa MIBF or... Mm, ewan ko, hindi pa sure. Ako baka dumaan ako pero ako hindi rin sure. Wala akong ano eh, wala kaming signing ngayon <laughs> doon this year. Eh. Pero kung sakaling makadaan, mag-high kami doon sa ano. Traumatic sa, pa rin yun. yung, ano, yung ingress egress. buhat. Oo. So bukas magbubuhat ka din ng maraming libro TK or ano lang, dadaan ka lang doon para ano. Uh, ano lang, may decor kasi. May hmm. may parang party yung team wala kang ano doon, TK, wala kang costume na pang baby TK din. Hindi ka nakaporma <laughs> Meron. ng ano, 90s. Hindi, wala. So, May ano lang, <laughs> party hat. o oh, yung party hat na parang ganito Ayun. sa color. Hmm. Hindi ko nga alam kung kasi, kasi yung nabili namin pang bata. Maliit. kasi kasyan. Tapos ano, may mascot na Baby TK. Meron tayong special guest, tapos sasayaw si Baby <laughs> TK doon. jolly, jolly, jolly, be jolly, Parang ano, jolly. Sushi, Sushi and Jeno. Ganun. Oo, oo. Sushi, Sushi and Jeno, oo nga. Classic din si Sushi and Jeno na hindi na lumabas. Ulit. Mm. Ayun. Thank you everyone sa lahat Ayan. ng mga nanood. Shout out sa inyong lahat. Hindi na namin masya-shout out lahat kasi ang dami nyo. Pero sobrang thankful kami na ano, maraming nanonood sa Indie Comics Podcast Live. Thank you kay RH na dumaan kanina para mag-co-host nung wala pa si Kong. Ayan, I hope now okay na yung internet mo. Uh, please follow Indie Comics Podcast sa YouTube. Dun, nandun lahat ng mga previous content namin. Yan, uh, ah, TK, saan ka pwedeng i-follow online? Saan ka pinaka-active? Pa-follow ako sa Facebook, sa IG, sa Twitter, tsaka sa Threads. Ayun, yeah. mayroong Threads. Ayan, ayan, ayan. May Threads. Hmm. So, TK, kung halimbawang hindi sila makapunta sa MIBF, pwede naman sa Walang Secret problema. Agency. May yung book will be available on September 25 sa Lazada at sa Shopee. Yung September link hindi ko pa mapapost kasi wala pa. No. Pero pwede kayong mag-order dun sa form na nakalagay dun sa post na to. Ah, hindi. Dun sa isang post pala, sorry. May instructions naman doon. Ayan, yung sa comment section. Yan. So may iba-iba kayong option kung hindi kayo makakunta sa MIBF. Pwede kayo mag-order doon. May signature na yon pag doon kayo nag-order sa form. Mm-hmm. Pero kung okay lang na walang signature, pwede kayong mag-order sa Shopee and Lazada. Tapos punta na lang kayo sa mga next events para Mhm. magpa-firma. Oo. Yan. Tapos pwede kayong pumunta mismo doon sa Secret HQ doon kayo bumili, may physical store, yung Secret mm. HQ. Hmm. Or pwedeng Lala Move, Lazada, order lang kayo doon sa page. Ayun. Thank you everyone. Thank you Baby Alright. Cats for ano for visiting us. Ayan. Thank you Kong sa pagsama sa Sorry, ano, sorry late podcast live. Ayan, thank you sa lahat. Uh, see you sa MIBF, see you sa mga conventions and support local comics. Thank you comics people. Yun. Thank you.